O čemu se to radi? Viralno. Došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno. Što je to bilo viralno i priča grada, moglo bi se reći ovog tjedna, doznaćemo u narednim sekundama. Kao i svake godine u ovo doba, Tema svih razgovora jest zapravo Halloween. Za početak prije nego što poslušamo što je to riječki student imao reći o Halloweenu, ajmo se malo, pa ajmo malo pojasniti i približiti što je to zapravo Halloween. Halloween se danas ubraja među najpopularnije i najkomercijaliziranije poganske praznike globalnih razmjera ne samo u Sjedinjenim američkim državama, nego i po cijelom svijetu. Halloween je kovanica anglosaksonskog svijeta izvedena iz katoličke svetkovine sviju svetih, latinski Dies Festum in Omnium Sactorum, engleski All Hallows Day. Večer uoči sviju svetih, dakle 31. listopada, bila je poznata kao večer sviju svetih, engleski All Hallows Evening, iz čega se skraćivanjem iznjedrio pojam Halloween. Halloween je praznik preuzeti iz keltskog poganstva, razvio se iz keltskog praznika Samhaina, što znači kraj ljeta zapravo predstavljao je slavlje kraja ljeta i početka zime, svršetak stare i početak nove godine. Kelti su ga započinjali slaviti uvečar 31. listopada, a završavali sa zalaskom sunca drugog studenog, obuhvatiši tako tri susjedne noći. Zapravo, zapravo kraj tog Halovina bi bio, bio danas. Pogođeni teškom oskudicom 1900, 1840. godina imigranti iz keltskih zemalja, osobito Irske i Škotske u kojima se Halloween slavio više od ostalih keltskih naroda stigli su u Ameriku masovno i uspjeli ne samo sačuvati tradiciju slavlja Halloweena, nego ga proširiti i na ostale narode unatoč velikim religijskim, moralnim i materijalnim barijerama. Već nakon drugog svjetskog rata Halloween je u Americi postigao enorman uspjeh. Danas su svi Amerikanci uključeni u obilježavanje Halloweena. Moda Halloweena proširila se diljem cijelog američkog kontinenta te nakon, na, na prešla Atlantik, osvojila Europu sve do Afrike te se proširila čak i na drugu obalu Pacifika, zahvatila Japan, Koreju, Filipine, Australiju, Novi Zeland pa čak i Kinu i Indiju. Izuzetak tako nije niti Hrvatska. Prije nego što čujemo što je to naš rički student imao za reći o Halloweenu, idemo na jednu glazbenu pauzu bez koje definitivno Halloween ne bi mogao biti Halloween kakvim ga poznajemo. Slušamo Michael Jackson i Thriller.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 Ovo je bio vječni klasik Michaela Jacksona Thriller, a sada se vraćamo emisiji Viralno i vrijeme je da poslušamo što je jedan riječki student imao reći o Halloweenu. Slaviš li ti Halloween? Pa evo ove godine sam slavio, nažalost nisam se maskirao. Priješnjih godina? A, ne bi se mogao sjetiti. Jesi li vidio možda nekoliko zanimljivih kostima? Pa bilo je nekih bilo je pa jedna grupica vampira, dobro su izgledali. Misliš li da je Halloween nešto dobro ili nešto loše? Pa, u svakom slučaju dobro. Mislim, dobra, dobra, e, dobar izgovor za zabavu. Smatraš li da je Halloween štovanje zla i paranormalnog ili samo još jedan marketinški trik? E, štovanje zla? Ma nikako. To je, a sad marketinški trik, a sigurno je danas u ovakvom svijetu pa svi dućani su puni nekakvih čokoladica omotanih u neke bundeve i zapravo prodaja bundeva poraste u tom tjednu, pa možda bi se moglo i nazvati marketinškim trikom, zar ne? Sigurno. Svakako jest da je postao Halloween marketinškim trikom, jer kao i svi ostali blagdani, vrlo često zapravo ti svi dućani i proizvođači vole uzet nešto što veseli ili na neki način raduje neki dio stanovništva kao nešto gdje bi mogli naći vrlo laku zaradu, pa je tako i Halloween postao zapravo od nekog keltskog starog od neke keltske stare tradicije u kojoj se zapravo slavi prelazak iz iz jednogodišnjeg doba u drugo zapravo smo došli do štovanja vještica, slavljenja vještica i nekih paranormalnih bića, sve kroz komercijalu tih dućana zapravo i filmova. Što li je to Halloween zapravo i je li to samo još jedan nastavak maškara prije kraja godine? Mislim da, mislim da nećemo saznati, ali evo, dragi slušatelji i slušateljice, što vi mislite o Halloweenu? Svakako naši um, naše društvene mreže Radio Sova na Facebooku i Radio Sova na Instagramu. Naše poruke su uvijek otvorene za vaše komentare. Iako me zanima što vi mislite o Halloweenu, slavite li ga vi i ako ste imali neku vrlo, vrlo dobru, neki vrlo dobar, dobar kostim, pošaljite nam sliku, vrlo rado ćemo vidjeti. To bi bilo to od emisije Viralno za večeras. Jeste li čuli novosti? čemu se to radi? Viralno.